39. pitanje Da li se mogu zaklati dva kurbana za sina u isto vrijeme s tim da jedan kurban ostavim u zamrzivač pa da ga jedemo kasnije ili mogu li zaklati jedan kurban šesti dan od rođenja djeteta a drugi kasnije da li je ispravnije jedno ili drugo i još me interesuje da li je bolje šesti ili sedmi dan od rođenja djeteta Bismillah ar rahim Aqiqa je sunna muakkada, podvržena sunnet, a to je u sedmi dan, ili četrnesti, ili dvadeset jedan dan. Pa ako ne možeš sad, kad imaš mogućnost, razumijeti, a to je za muškarac dva, a za žensko ili, e, jedan. A što ćeš kako dijeliš aqiqa, kako dijeliš tri trećina, jedan za sebi, ili za dvoje porodica i drugi trećina, jedna trećina za sebi dvoje porodica, jedna trećina za kao hadija jedna trećina kao sadaka, to i može. Ako potpoloviš, može. Ako hoći da uzmiš sve za sebi, možeš. Ali boli da budi jedan dio za tebi i jedan kao sadaka, jedan dio, drugi dio za sadaka. E, ili da možeš zoveći sve ljudi da jedu s tobom, da praviš neki poziv, razumijeti? ali bitno bolje da nešto za sebi i nešto za kao sadaka. E, šta još? I možeš da ti sad zaklaš jedan korban, a odgodiš drugi kad imaš mogućnost. Može, inša Allah, Allah najbolje zna.